الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام alaikum wa rahmatullahi wa barka barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi biyu ga watan jimada ula na shekara ta dubu da 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Da garin maka zuwa Madina wanda ya zo da 23 ga watan Maris na shekara ta hudu? shirin fito rama dai shiri ne da kan amsa tambayoyin da kuma su baro kuke aikowa zuwa ga sai malami a kan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wata sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wata sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan sufuri biyar wato suka zari ka za ku yi aikowa cikin adireshin na imel a fatoyarahama at yahoo.com ko kuma ta muna na fatoyarahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kullum dai muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano kuma sunana Anas Idris Hassan nake muku sallama a daidai wani lokaci sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta'ala ya yi umarni ga wannan al'umma ta zamo tsaka-tsakiya cikin dukkan al'amura saboda haka ya sanya ta ta zama al'umma ce tsaka-tsakiya al'umma ce da babu azarbabi babu wuce gona da iri a cikin lamarinta kuma al'umma ce wacce take babu kasawa da sakaci a cikin lamarinta wato tana daukan abubuwa ta aje su a matsayin da ya kamata aje shi a gurin Allah ta'ala yana cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa bai takunu shuhada 'ala an-nasi wa yakunu rasulu 'alaykum shahida hakanan muka sanya ku al'umma ce tsaka-tsakiya litakunu shuhada shahida ala nasi don ku zama masu shaida ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma manzo ya zama mai shaida gare ku sauraka ayoyi da yawa sun nuna cewa sun yi umarni da cewa wannan al'umma ta zama al'umma ce wacce take da tawasso take da tsaka-tsaki a cikin dukkanin al'amura don haka Allah ta'ala ya umarni da adalci domin adalci shine ajiye abu a mahallinsa ya yi umarni da adalci ya yi umarni da tsakatsaki cikin dukkan al'amari wannan al'umma tsakatsaki take wajen imani da Allah da imani da mala'iku da imani da manzanni da imani da annabawa a tsakatsaki take wajen imani da annabawan Allah da kula da haƙoƙin annabawa ba ta tare da waɗanda suka wuce gona da iri cikin lamarin annabawansu har ma suka jingina musu wasu daga cikin sifofin Allah kamar yadda waɗanda suka jingina ma wasu daga cikin annabawan Allah cewa ‘ya'yan Allah ne ko sun zama Allah Allah ta'ala ya kaka da ya rikida ko ya riki mata saboda haka waɗannan sun wuce gona da iri wajen jingina wa Allah ta'ala wajen jingina wa annabawan Allah ta'ala sifatul bunuwata lillah cewa su ‘ya'yan Allah ne Allah ta'ala yake cewa ƙalatul yahuda uzair ibn Allah wa ƙalatul nasara masihu ibn Allah yahudawa suka ce uzair dan Allah ne su nasara suka ce masihu dan Allah ne zalika qauluhum bi afwahihim Allah ce wannan magana ce suke faɗa da bakin su kawai yuzahiruna qawlan na kafaru min qabl qatalahum Allah an la yufakun ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa wannan abin da suke fada magana ce kawai da suke fada a tsakan da bakin su kawai to musulmi mumini tsaki yake baya tare da waɗancan da suka wutsa zarbabiya wajen jingina wa annabawan Allah wasu sifa wata sifa daga cikin sufin Allah ko kuma bauta ma wani daga cikin annabawan Allah hakanan ba sa tare da waɗanda suka yi jafa'i ga annabawan Allah har ta kai suka kashe wasu daga cikin annabawan Allah fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ba suka kashe wasu daga cikin annabawan Allah suka jefi wasu daga cikin annabawan Allah da miyagun dabi'u kamar yadda yahudu suka yi wajen eh, da'awar da'awar cewa sun kashe annabi Isa alayhi salam da kuma wasu annabawa da suka kashe gabanin sa kamar annabi Zakariya kamar annabi Yahya alayhi da kuma jifan wasu daga cikin annabawan Allah da miyagun da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u to mominai ba sa tare da waɗancan ba sa tare da waɗannan suna bawa ainihin annabawan Allah haƙƙinsu suna yadda da dukkan abin da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi sun yadda da dukkanin saƙonni da Allah ta'ala ya aiko ta hanyar annabawansa da littattafai da ya saukar da kuma irin daraja da falala da ya ba wa kowane ɗaya daga cikinsu da kuma ainihin matsayi da martaba da ya aje shi a kanta don haka tsakatsaki suke a nan haka nan mummune tsakatsaki suke tsakankanin waɗanda suka haramta dukkanin abubuwan da Allah ta'ala ya halatta na jin daɗi suka ce su ba za su yi amfani da su ba suka kirkiro wani abu da ake kira ruhubaniyanci wa rahabaniyyatu da'uwa ma ka katabnaha alaihim za a mardatillah da da ruhbaniyanci wanda suka kirkiro wanda Allah ta'ala bai rubuta musu bai wajabta musu wannan abun ba wanda ya za suka rika ainihin hana wa kansu abinda Allah ta'ala ya halatta musu na na kayan dadi hakanan nan mushrikai wanda su ma su karka haramta wa kansu abinda Allah ta'ala ya halatta musu su haramta wasu dabbobi su ware wasu dabbobi su ce na gumaka ne su ware wasu dabbobi su ce ba a hawan su su ware dabbobi su ce ba a cin naman su su ware wasu dabbobi su ce mata ba za su ci ba su karka haramtawa kansu abinda Allah ta'ala bai haramta musu ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytum ma ja'ala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun yanzu ba ku ga abinda Allah ta'ala ya sanya muku na arziki ba ku ware wasu ku ce wannan haram ne ku ware wasu ku ce wannan halal ne Allahu azina lakum Allah ne muku izinin ku yi haka am 'ala Allahi taftarun ko ku Allah kuke wa ƙaƙaye kuke wa kage kuna ƙarya kuna jingina wa Allah abinda Allah ta'ala bai sanya ba to muminai ba sa tare da waɗannan kamar yadda ba sa tare da waɗanda suka halatta wa kansu abinda Allah ya haramta musu suka ɗauki komai halal ne komai ya halatta ka ci babu wani abin da yake haramun sai dai kawai abinda ka ji baka so to su muminai ba sa tare da waɗannan ba sa tare da waɗancan sun yarda da abinda Allah ya haramta wannan shine haram abinda kuma Allah ta'ala bai haramta ba to suna suna daukan shi akan abin da Allah ta'ala ya hore musu ne domin su yi amfani da shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq kul huwa lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah Allah ta'ala ya ce qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah wane ne ya haramta abinda Allah ta'ala ya halatta wa mutane na kayan ado da kawa na duniya da kuma kayan jin daɗi ƙul hiya lillazi na amanu fil hayatid duniya Allah ya halatta wa mummune su amfani da wannan a rayuwarsu ta duniya khalisatan yawal kiyama kuma Allah ya keɓance mu'minai da wannan a ranar gobe kiyama su kadai zai ba mu wannan kayan jin daɗi kayan ainihin ado a ranar gobe kiyama to ubangiji ta'ala ya sanya mummune su zama tsakiya ba sa tare da waɗancan da suka haramta komai ba sa tare da waɗannan da suka halatta komai ya sanya su suna bin annabi wanda yake ummiyi wanda yake umarni da kyakkyawan abu kuma yake hana mummuna kuma yake hana tajadadan abubuwa yake haramta abubuwan da suke munana haka nan wajen ciyarwa wajen ciyar da abin da Allah ta'ala ya ba su kashe dukiyar da Allah ta'ala ya ba su sukan kasance tsakatsaki ba sa almubazzaranci kamar yadda Allah ta'ala ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu lil insani wa kana shaytanu li rabbih kafura Allah ta'ala ce kada ka zama mai almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin domin masu almubazzaranci yan uwa suke ga sheda ga shedanu wa kana shaytan da rabbihi kafura shi kuma shaydan mai kafirci sa ne haka nan Allah ta'ala ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuqha kullal basti fataqud maluman mahsura kada ka sanya hannunka ka kokunce ta ka daure ta zuwa wuyanka wato kada ka zama matsolo mummun mako mai ainihin rowa da abin da Allah ta'ala ya baka ba zama baka ci baka ciyarwa baka taimako wala tabsuta kada kuma ka shimfida hannunka wato ka saki hannunka kawai ka rika dambaza kana watsawa kana bayarwa da inda ya dace da inda bai dace ba fataqauda maluma mahsura sai ka wayi gari abin zargi yayin da ka zama marowaci ba tsolo ka taimako mahsuran sai ka wayi gari mai nadama kana da na sani idan ka zama mai albazaranci da abin da Allah ta'ala ya baka na dukiya Allah ta'ala ya yabi waɗanda suke yin hawa to suke tsaka-tsaki wajen kashe abin da Allah ta'ala ya ba su da ciyar da shi wallazi na iza an faƙo lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bai na zalika qawama Allah ce waɗanda suke idan sun ciyar lam yusrifu ba za su yi almubazzaranci ba wa lam yakturu kuma za su yi ruwa ba wa kana bai na zalika qawama suna kasancewa tsaka-tsakiya tsakanin ruwa da ainihin almubazzaranci to wannan ya kunshi dukkan abinda mutum zai kashe abinda mutum zai kashe wa kansa ko zai kashe wa iyalansa ko zai kashe wa yaransa ko zai kashe wa ma dabbobinsa ko zai kashe wa ainihin gidansa da yake zaune a ciki ya zama na a cikin dukkan waɗannan abubuwa ya zama wanda yake yin tsakatsaki ne baya azarbabi ba kuma ya ainihin rowa saboda haka wanda duk ya kasance tsakatsaki tsaki wajen abin da yake ci ya ciyar ya taimaka to zai zama ya zama yana da lakanin sirrin albarkar da abin da Allah ta'ala ya bashi domin kamar da suke cewa ma'alama ne sada wanda duk ya bi abubuwansa a hankali cikin nutsuwa to ba zai zauna ya kukan babu ba kukan talauci kuma zai hana shi ainihin nadama domin wanda yake mai almubazzaranci mai kashe dukiya inda bai dace ba duk lokacin da rashi ya same shi talauci ya same shi ya buƙaci abin da zai kashe ya rasa to babu shakka zai yi ta nadama nadama mara iyaka zai rika cewa ina ma bai yi abin da ya yi a baya ba amma wanda yake mai bin abu tsaka-tsaki to wannan wato ba zai yi nadama ba a bisa akan abinda duk ya kashe ya kashe ya abin ya kashe a inda ya dace ya sa shi a mahallinsa ko ya yi wani abu da yake wajibi ko ya toshe wata bukata domin dukkan dukiyar da mutum zai kashe a cikin alkhairi da taimako da toshe bukata to wannan komin yawan ta babu albazaranci ko da ko zai dauki dukiyar sai bayar gaba daya inda a cikin aikin alkhairi ne da taimako wannan ba a cewa ya albazaranci kamar da sayyidina abubakar ya taba yi ya kwashe dukiyarsa gaba daya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karba to amma duk wanda zai saba kashe kuɗi a inda bai dace ba to babu shakka zai saba wa kansa abubuwa wanda daga ƙarshe kuma yayin da Allah ta'ala ya kudin kuntata masa a cikin abin da yake samu gashi ya saba da wasu abubuwa zai dawo kuma yana jin yana jin jiki yana shan wahala domin ya saba da wasu abubuwan da yanzu kuma zai iya hakuri ko da ko zai yi hakuri to zai yi cikin wahala ne sabanin mutumin da ya zama cikin al'amuran sa tsaka tsaki yake to wannan zai zama ko da ya rasa to bai jefa kansa cikin abin da zai zo yana da na sanin sa ba kuma mutumin da zai rika kashe kudinsa inda ya dace to babu shakka wannan alama ce ta cewa yana da hankali alama ce ta cewa shi mai hankali ne yayin da kuma zai kashe kudinsa cikin abin da bai dace ba alama ce ta cewa wannan mutum safihi ne wawa ne marar hankali marar dabara don haka a cikin dukkan komai Allah ta'ala yana san wannan al'umma su zama tsakatsaki a cikin aqidarta a cikin ibadarta a cikin mu'amalarta mutum mu'amalarsa ga kansa mu'amalarsa ga iyalansa mu'amalarsa ga ƴan uwansa mu'amalarsa ga sauran mutane gaba daya Allah ta'ala ka ba mu dacewa amin amin tambayar ta ko malam a ta fito ne daga wato mai sauraron wanda ke cewa ina aiki ƙarƙashin wanda ke zagin sabai karara shi ya halatta na ci gaba da zama da shi a haka? to babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama zagin su ba karamin fitina bace ba kuma karamin laifi ba ne, ba kuma karamin bala'i ba ne, sun ya kasance yana zagin mutanen da Allah ta'ala ya zaɓa domin su zama abokan zama ga annabi sallallahu alaihi wasallam su zama waziransa su zama mataimakansa su zama waɗanda zai auren musu za su aura daga wajensa waɗanda zai aika waɗanda zai yi shawara da su ubangiji ta Allah ya zaɓe su ya ba su wannan matsayi ya kuma yi wa annabi sallallahu wannan zaɓi to mutumin da zai zama waɗannan mutanen su yake ɓaci su yake zagi su yake faɗar baƙaƙen maganganu a kan su su yake ƙoƙarin kullum ya fito da laifinsu tare da cewa su suka ɗauki wannan addini suka hidimta masa lokacin annabi salama suka tsaya tare da annabi salama a duk yaƙe-yaƙen da yi. bayan ya bar duniya suka ci gaba da yada addinin musulunci har ya shiga inda zai shiga duniya ya zama da kuma sakamakonsu maimakon ai musu addu'a Allah ta'ala ya saka musu akan abin da suka yi da alkhairi Allah ta'ala ya fi musu laifufukansu maimakon yin wannan addu'a zama ana zagin su abu shakka wannan ba karamin abu bane kuma duk zuciyar da take rayayyar zuciya ce lafiyayyar zuciya ce ba za ta iya jurewa sauraron irin wannan ba ba na jin za ka yi haƙuri ka zauna da mutumin da a kullum safiyar Allah idan ta waye zai zagi mahaifanka ya zagi manyanka ya zagi malamanka ya zagi shehinanka ya ba na jin za ka iya haƙuri ka jure matukar dai kana jin girman waɗannan mutanen a zuciyarka matukar dai kana son su matukar dai kana ganin amfaninsu ko ka yadda cewa sun amfane ka kuma za su amfane ka nan gaba ba da tsammanin za ka iya wannan juriyar to babu shakka waɗancan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun fi waɗannan a gurinka domin waɗancan waɗansu ne da Allah ta'ala ya zabo wa annabin da kai imani da shi cewa shine annabi mafifici shine annabi badadayin Allah shine annabi dan gatan Allah da ubangi ta'ala ya masa irin wannan zabi wannan da Allah ta'ala ya zaɓo suka kasance da annabi sallallahu alaihi wasallam ka iya hakuri akan abin da zaka samu na duniya ka iya haƙuri ka jure kullum ana bacin su ana zagin su ana gaya musu maganganu kai kuma saboda abin da za ka samu ka karkashin wani mutum ka yi haƙuri babu shakka ina ga idan har zuciyar mutum lafiyayya ce kuma cike take da son waɗannan bayan Allah ba zai iya ba yau da a ce wata sa ce a zuciyarsa sai shi sai mutanensa can yake bayyana musu ba wai zuwa zai a gabanka yana yi ba wataƙila wannan ta sa ka jure kamar mutumin da zai aiki gurin wanda ba musulmi ba duk da cewa yana da wasu aƙiru masu muni sosai waɗanda a cikinsu ma akwai abin da yake zagi ga Allah kamar wanda zai ci Allah yana da ɗa ko Allah yana da mata wannan zagi ne gare shi kamar yadda hadisi ya tabbata Allah ta'ala ya faɗa haka ya ce ɗan adam yana zagi na ko bai dace ya zage ni ba yana cewa na rikiɗa alhalin bai dace ya rikiɗa ba to wanda yake da irin wanda akida ya halatta kai aiki a kansa amma ba da zo kullum a gabanka ya rika faɗar irin waɗannan maganganu da ta kai ya bata makare to inda a ce shi ma wancan wani akidarsa ce zai bar shi tsakaninsa da Allah can a zuciyarsa ko isa ya shiga cikin yan uwansa can zai kayansa to da sauki amma wanda zai rika yi fitowa karara yadda tambayar ka ta nuna zai fito karara yana zagin waɗannan bayan Allah babu shakka wannan ba mutum ne da ya kamata a ce ka zauna ka nemi wani abu a gurinsa ba ko ka abin nan kai koma ka bar shi Allah ta'ala zai baka madadinsa insha Allah sai sakon abu da lawan da ke cewa malam ma'anar kalmar maula kamar yadda su zo a alkur'ani zalika bi anna allaha maula nabina amalu wa anal kafirina la maula lahu da kuma menene hukuncin a cewa mutum dan maula to waccan maula ta larabci ce wannan kuma dan maula maula ta hausa ce kowane yare zaman kansa yake hausa ba ita ce larabci ba larabci ba shi da hausa ba don haka wannan maula cikin ayar alkur'ani da ka kawo zalika bi anna allaha maula allazina amanu annal kafirin la maula lahum yana nufin majibinci wanda yake majibincin al'amarinsu wanda suke son shi yake son su shine ma'anar maula wanda yake biya musu bukatunsu yake jibantar al'amuransu yake amfanar da su yake kare su daga cuta wanda shine maula maulan lazina amanu Allah shine yake yi wa mu'mine wannan kuma shine wanda suke so yake son su duk wannan yana karkashin ma'anar maula sai aka ce wa annal ne la maula na su kafirai ko ba su da maula tunda abinda suke bauta gumaka ne gunkin nan baya amfanar da su ba iya kare musu wata cuta gunkin nan ba za su iya cewa yana son su ba tunda ba su taba ganin wani abu da na motsi ko irada tare da shi ba ko wani abu da yake nuna tabbatar da yana son su tare da shi saboda ka kaga ba su da maula sabanin mu'minai to wannan ita ce kalmar maula da larabci a hausance kuma maula ta nufin bara to kaga ba ma'anar kalmomin ɗaya ba ne wannan ya ce ɗan maula hausa yake yi ba ba larabci ba wancan kuma maula ta larabci ita kuma ma'anarta daban maula ka babu wani abu a ciki wani ce malancin algus ne idan mutumin da ke sai da gwanjo ya wanke ya goge su suka kyau saboda idan ya bar su a yamatsayi ba za a siya ba daga nura mangan dan mutum ya wanke a gwanjo ya gyara su ya goge su ko ya sa su a leda ya sayar ba algus ne inda zai zama algus ne idan ya wanke ya goge ya sa a leda ya sayar da su a matsayin sababbi ne wato ya nuna mai saya ai sababbin kaya zai sayar masa to anan ne ya algush anan ne ya yaudara anan ne ya yi cuta amma idan har mai sayen ya san cewa gwanjo ne zai sayar masa kuma ya sayar dan ya wanke su sun kara kyau tunda shi ma mai sayan ya saya ai zuwa zai ya wanke din dole ba wani abu a ciki watakila wannan da ya kara jawo masa ma kwastoma cewa ai shi gwanjan sa ma sai ya gyara su ya wanke su ya goge sai ke sayarwa mutane su zo sayan sa amma in zai rika ba su su a matsayin sababbi da zo saya a ce ana son sababbin kaya ya dauko su a matsayin sababbi ya sayar to wannan shine yayi yaudara kuma ya albusu. sai wannan ya ce malam mutum ne ya musulunta yana da mata goma kafin ya suke su kuma ya rasu shi waɗanne za su ci gadansa idan mutum ya auri mata goma to ana ba shi damar ya zaɓi ya zaɓi hudu daga ciki ya saki sauran idan har ya mutu bai abin nan ba to hudun farko su ne matansa hudu na farko da ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu wadda ya aura bayan ta hudu to wannan ba matarsa ba ce saka ba su ci gado sai sakon da ya fito daga abubakar ne gandun albasa likita malam ya yi hukuncin sallar mutumin da ya yi ta lokacin ta bai yi ba in dai mutum ya yi sallah ba a ta ba kuma ba halin tafiya yake ba wanda aka rangwanta masa cewa ya iya janyo sallar da suke gaba ya hada ta da sallar da lokacin ta yi kamar ya hada azahar la'asar ya yi ta tare da azhar a lokacin ko ya hada magariba da isha'i a lokacin magariba in ba matafi da yake da wannan uzurin ba ko kuma wanda yake mai uzuri irin wannan su ne dai waɗanda ake cewa ashabul azhar da shari'a ta yi bayanan su kamar wanda yake matafiyi ko kuma mara lafiya wanda ba zai iya yin sallar kowace a lokacin ta ba shi ba a ba shi dama kan watar da take yawan jini na istihaba ba za ta iya alwala kowane lokaci musamman a lokacin zafi sanyi mai tsanani a ce ta haɗe to inda ba irin waɗannan ba haka kawai mutum ba dalili haka kawai yana zaman gida lokacin sallah a zahar bai yi bai tashi ya sallace ta ko na ba sai bai tashi ya sallace ta ko magariba ko isha'i to ne ba shi da sallah ba shi da sallah saboda Allah ta'ala cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah wani farali ne mai lokaci da Allah ya sa ya tsora shi ya farlanta shi akan mu'minai saboda haka Allah ya ce mai lokaci to kaga idan mutum har zai yi kafin lokaci to ya saba wa abin Allah ya faɗa da cewa tana da lokaci shi yasa ake so abin da ladanai su rika kula da lokacin kiran sallah tabbata kafin su kiran sallah lokaci ya yi saboda mutum ko kabbara harama yi kafin lokaci kaddara cewa a lokaci bai shiga ba ya tsaya ya yi kabbara harama bayan ya yi kabbara harama kuma sai lokaci ya yi. sai ya sallaci raka'o'insa hudu na azahar ko na la'asar a cikin lokaci amma kabbara harama ba a lokacin yi ta wato ba ba sallar ba ba saboda kabbara harama rukuni ce ta sallah kuma ta fada a wajen lokaci ba a cikin lokaci ba saboda haka ba ta samu halinta ba sallar sallar ba ta yi ba saboda haka ashe kaga wanda suke yin kiran sallah ya kamata su lura da cewa lokaci yayi kafin su yi kiran sallah saboda in suka yi kiran sallah misali kafin lokacinta da minti biyar mata a gida waɗanda su ba masallaci za su zo ba ko wani mai uzuri a gida wanda ba zai iya fito fitowa masallaci ba ya ji ah to tunda an kiran sallah ma kawai ba ya sallarsa sai kawai ta kabbarta sallah a daidai wannan lokacin mu shakka a nan ka yi sanadiyar ta yi sallah ba a lokacin ta ba wanda kuma yi sallah ba a lokacin ta ba ba shi da sallah kuma wannan alhakin kai za ka ɗauki shi ba su batun da su an ce musu su ɗauki kiran sallah a matsayin alama na shigar lokaci kai kuma ka yi kiran sallan nan saboda ka su kuma sun yarda da kai sun bi wannan kiran sallar naka sun yi aiki da shi don haka kai za ka ɗauki laifin abinda suka yi na yin sallah kafin lokacin ta don haka sai a lura da wannan masu kiran sallah su lura da wannan su rika lura da wannan musamman kalandoji da ake da su ana ƙoƙarin a ga an tabbatar da lokaci din da haka in ma ba su da yadda za su iya kiyasin rana din to su yi amfani da kalandoji da muke da su a amfani da su wajen kiran sallah ko wajen ajiye azumi wannan duk babu komai a ciki ta tambaya ta gaba da take cewa mutum ne ya saki matarsa saki daya to kuma sai Allah ya masa rasuwa kafin ta kammala idda shin za ta yi masa takaba kuma za ta ci gado daga Muhammad Sa'id to matar mutum iya sake ta saki da ɗaya ko saki na biyu tana na a matarsa har sai in ta gama idda inda ba ta gama idda ba sunanta ta matarsa shi ya sama aka haramta ma wani a daidai wannan lokacin ma je ce na santa da aure saboda ya kama yana magana ne da matar aure shi ya sa Allah ta'ala ya kirawo ya ya kirawo mazajensu da suka sake su a matsayin mazajensu na aure Allah ta'ala ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha sai ya kirawo su bu'ula ba'al shine mijin mijin macen abin nan mijin aure sauraka Allah ya kirawo su duk da gashi an sake su amma Allah ta'ala ya ce mazajen su na aure su suka fi cancanta su dawo da su in suka ga damar dawo da su saboda ah, matar da take idda bata gama ba saki ɗaya ko saki biyu to wannan tana na a matsayin matar wannan mijin da ya sake ta har sai in ta gama idda to ba ta gama idda bai rasu to nan idda ta koma ta kaba daga lokacin da ya rasu za ta fara lissafi wancan kwanaki da ta yi kafin rasuwarsa duk ba za ta yi lissafi da su ba za ta fara lissafi ne daga ranar rasuwarsa ranar da ya rasu to daga lokacin za ta yi lissafi za ta yi wata hudu da ainihin kwana goma والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يذرون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة Allah ta'ala ce waɗanda suke rasuwa su bar matayensu na aure to wannan za su zauna Arba'a ta wa ashara za su zauna kwana abin wata hudu da kwana goma za ka kada ce za ta yi lissafi da kwanakin da suka targa ta yi kafin rasuwarsa muƙaddara ta yi wata ɗaya ko wata biyu da sakin da da sakinta ba gama idda ba sai kuma ya rasu saurayen mutane ɗaya ta gama idda sai ya rasu to daga lokacin da ya rasu za ta dawo ta yi lissafi sai wata hudu da kwana goma kuma sannan za ta ci gadansa tunda ya mutu tana matarsa na sai tambayar umar ado shi wanda ke cewa mai shari'a ta ce dangane da cire bibi to shari'a dai ba ta yi umarni da wannan ba akwai beli na wuya ko hmm. a shari'a ni ban ga inda aka ce a cire wani abu abin nan ba wani abu ne da yake koma ga ga likitoci idan sun ce barinsa zai cutar shi kenan sai a cire wanda dai ban taba jin wani ya faɗa haka ba sau ita shari'a ba ita ce a cire wani dan hakin wuya ko hmm. eh, eh. sai tambayar abubakar m yunus wanda ke cewa mana menene hukuncin abin da ake na hada kwan mace da na kwayoyin halittar namiji a sa'a na'ura ya kuma hukuncin dan da aka samar ta wannan hanyar to wannan ne ake kira dan tafilul anabib yaraba suna ce dafilul umbo wato dan kwalba a shari'ance akwai hanyoyi biyu da shari'a ta yadda a yi amfani da su idan mace ba ta haihuwa wato mace ba ta haihuwa makarara ce kuma ana so ta samu ciki to akwai hanyoyi biyu da bukatar wannan takan sa a yi amfani da su akwai sauran hanyoyin gaba ɗaya wajen guda bakwai da malamai suka ce wani ba su halatta ba hanyoyi biyu da suka halatta shi ne a ɗauki shi abin da mani namijin da kwan haihuwa na macin a ɗauka a dasa a mahaifarta wannan ya halatta ko a ɗauki kwansa da abin da mani da kwanta a ɗauka a saka a kwalba daga ba a ɗauka a sa mahaifarta wannan duk ya halatta ko a ɗauka a dasa a cikin ita mahaifu abin nan a cikin kwalba ɗin har ya girma a nan wannan da ya halatta amma a ɗauko na nata da nashi a sa a mahaifar wata mace daban wani haramun ne ko a ɗauko nashi da na wata mace a sa a mahaifarta haramun ne ko a ɗauko nata da na wani namiji a sa a mahaifarta ko a mahaifar wata wani duk haramun ne saboda wannan zai kari wani nasaba na yi a rasa to ɗan nawaye na wancan ne mai mahaifar da a turai a da har hayan mahaifarsu suke bayarwa su mata ne waɗanda kawai za su ba da hayar mahaifarsu idan ana so za su zuka ɗau haya a ebo mani wannan da kwan haihuwar wannan a dasa a cikin mahaifarsu haifin mutum shi kina biya su wani haramun ne a musulunci bai halatta ba tun da allah ta'ala na ta in ummahatuhum illa la'i waladnahum waɗanda suka haife su ne su ne iyayensu kai sauraka matar da ta tsuguna ta haifi mutum ita ce uwarsa amma a yadda za a zo kuma waɗansu ce to a yi su kuma kwayan haihuwar su ce kaza kaza saboda ka su ɗansu ne kaga an samu rikici kuma ɗan nasu ne ko nata ne alƙur'ani dai abin da ya jingina ɗan na ita wata tsuguna ta haihu ne ba wai na wadda ta ba da sinadarin haihuwar ba saboda ka shari'a ba ta da wannan ba amma in akwai bukata mace ba ta haihuwa kuma tana da miji ta ɗauko abin da kwaya haihuwarsa da nata a haɗa a mahaifarta a yi mata da shi a mahaifarta ko bayan an sa a kwalba zuwa wani lokaci kuma a sa a mahaifarta ta yi renon cikin har ta haihu wanda duk babu komai idan aka duba da cewa bukata ce ta sa haka wannan babu laifi amma a ɗauko na wani mutum ko ta wata matar ko nasu a sa na mahaifin wata mata wannan bai halatta ba sai sakon maryam umar da ke cewa mala ina son bayani game da sunar mace kafin kafarta a buɗe babu wani abu don mace ta yi sallata ana an ga tafin kafarta babu wani nassin da ya nuna cewa a sallah domin akwai sutura ta mace a wajen sallah akwai sutura ta mace a cikin sallah kamar yadda namiji akwai suturarsa a wajen sallah akwai suturarsa a cikin sallah namiji a cikin sallah ba a yadda ya buɗe kafaɗinsa ba misali zai yi sallah amma kafaɗinsa a buɗe A wannan a sallah al'aura ne amma a wajen sallah ba al'aura ba ne don mutum ya zauna babu komai a kafadarsa wannan babu komai a namiji ya zauna kafaɗarsa ba a rufe ba wannan ba laifi ya ba a musulunci mai buɗe al'aurarsa ba amma a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yusalli anna ahadukum laysa ala atiqaihi shay kada mutum ya sallah babu komai akan kafaɗarsa. dole sai ya rufe kafaɗarsa. to haka ita ma mace a wajen sallah dole ne sai ta rufe sai ta sai ta saki ta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummu salama irkaina shibra su saki su saki tufafin su daidai da dani da ba har suna jan kasa har ita ummu salama take cewa rasulullahi ai za su ja najasa annabi ya ce tsahirna ma ba'dahu ma ba'dahu in suka ja najasa a nan in suka yi gaba kuma kasar da za su ja mai tsarki sai ta tsarkake su tsaftace wannan najasar kaga wannan a wajen sallah a lokacin da za su fita su yi tafiya a gari to su yi shiga irin wannan ko da kan zai jima yana taka suna taka shi yana jan kasa wannan haka ake bukatar mace ta yi amma a sallah abinda aka ce shi ne ta sa doguwar riga ta sayi lullube amma ba ce rigar da za ta saba sai ta ji a ƙasa wannan babu saboda galibi a cikin gida mace ba a cewa ta sa kayan da za su rikajen ƙasa wannan idan ta fita ne amma a cikin gida tana zaune da kayanta da ta saba yawo da su a cikin gida doguwar rigar ta in sallah ta yi za ta rufe kanta ta yi lullubi sai dir wa simar da annabi ya fada cewa mace in za ta ta balaga ba a ka sallar ta sai ta yi sa dogon riga da simar amma rufe tafin kafa ta wannan bai zama tilas ba kuma zai zama cikin ma abin da yake kallafawa rai abin da ba za ta iya ba saboda in dai za ta sa dogon riga ta yi sujjada to tilas kila sai tafin kafa ta ya fito to a ce ta ba tafin kafa in ya fito a wannan lokacin sallar ta ɓaci ba a taɓa ganin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wannan ba da a ce kuma wannan abin umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da tabbas da a ce wajibi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiru ba sai ya umarni da shi saboda abu ne mai mata umu bihil balwa kamar da malamai suke faɗa abu ne ko ina dole a same shi tunda mata suna sa kayan su dogaye a gida suna dawainiya annabi ce to in za su yi sallah su rufa kansu da doguwar kaya su to da a ce tafin kafar su in ya fito a sallah sallah su bata yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam da sai wannan bayani idan ba an yi haka ba to zai zama da yawa mata a lokacin su sun rika yin sallah ba tare da sun rika tafin kafa su ba ka rika tafin kafa a sallah wannan ba wajibi bane sai sakon jaa kamis da ke cewa malam mutum ne ya yi wani aikin alkhairi sai yake yawan tuna shi kuma yana jin daɗi shin hakan zai shafi ladansa ba wani abu ba komai daman haka ya kamata ka ji daɗi da aikin alkhairi da kai kamar yadda in ka yi aikin da ba daidai ba ka rika damuwa kana jin bakin ciki cewa ka yi abin da ba daidai ba to shi ba aikin alkhairi idan ka yi kana tana kana jin daɗi to haka ya wannan zai ma sa ka zai kara maka karfin gwiwa ka ci gaba da abin da kake yi haka wannan ba shi ake kira riya ba sai maman kausar take cewa dangane da shayarwa da take haramta auratayya na gana cewa sai an shayar sau uku shi ne yake haramtawa amma idan sau ɗaya ne ba komai ya abin yake malam yadda abin yake sau biyar ne kamar yadda ya zo cikin hadisun a ishara da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha khamsu rada'atin yuharrimna yani kana mimma unzila min alqur'ani khamsu rada'atin yuharrimna كان مما أنزل من القرآن عشر رضاءات يحرمن ثم نسخن بخمس رضاءات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن haka yake a cikin hadisi Aisha take cewa yana daga cikin abin da ake karanta alqur'ani cewa ashiru rabaatin yuharrimuna tayarwa goma su suke haramtawa sannan aka shafe su da shayarwa biyar fanusikhna bi khamsi rabat sai aka shafe su da shayarwa biyar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya yi Fati ana karanta wannan a cikin alkur'ani ma'ana ba a shafe cewa shayarwa goma ce take haramtawa ba sai karshe karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama haka da aka ma shafe su da shayarwa guda biyar sai ya zama da yawa daga cikin sahabbai ma ba su san an shafe ba suka ci gaba da karanta wannan a cikin alkur'ani sai daga baya ne suka san cewa an shafe kuma sai aka daina karanta su wannan shi ne abin da take nishi sauraka hamsu raba'at su ne abin da ya tabbata a hadisin aisha kuma shi ne a'ala abin da za ka ɗauka akwai hadisin da yake cewa la tuharrimul masatu wal masatani wato sha ɗaya ko sha biyu ba su haramtawa sai wasu ka ce to ya nuna sha uku kenan za in ya sha sau uku zai zama haramun to wannan mafi mafhumul adad malamai suke su mafhumul abad da ifi ne wato a can nassi ne wanda yake karara annabi Aisha ta ce khamsi rada'at shayarwa guda biyar sune abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a matsayin su suke haramtawa wannan karara Aisha ta faɗa nan kuma hadisin Ibn Mas'ud ko hadisin eh na'am hadisin Ibn Mas'ud yana maganar shayarwa daya biyu ba za ta haramta ba amma bai magana cewa shayarwa uku za ta haramta abinda dai ake nufi adadin wannan ba zai haramta ba aisha kuma ta ce sha biyar shayarwa guda biyar su ne suke haramtawa saboda ka wannan ne sahihi haka idan yaro ya sha ya koshi sau daya ya kuma sha ya koshi sau biyu ya kuma sha ya koshi sau uku tun da sha din ba wai kawai ya dan tsotsa ba a'a kamar yadda eh, abin nan eh, hadisi ya zo inna rada'atu min al-majaa abin da yaro zai sha saboda yana jin yunwa ya sha ya koshi shi yasa hadisi Ibn mas'ud yake cewa shayarwar da take haramtawa ita ce shayarwar da take ta karfafa kashi ma shaddal azm wa ambatallah wadda za ta karfafa kashi ta kuma fitar da ta tsoro da nama kaga ita ce shayarwar da aka sha aka koshi ba wai kawai tsotsa ɗaya ba haka in ya sha ya koshi sau ɗaya kuma sha ya koshi sau biyu kuma sha ya koshi sau uku sau hudu sau biyar to shi kira wannan shine yake haramtawa to sai tambayar da take cewa waɗanne ayoyi ne suka sauka akan nana Aisha radiyallahu anha tana nufin ah, hadisatul iski lokacin da aka yi mata kage aka yi mata kazafi ayoyin da suka sauka su ne ayoyin da suke cikin suratun nur aya daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha ta ashirin da shida ayoyi goma sha shida inna lazi na ja'o bil iski wasu osmatun minkum la ta buhu sharrar lakun bal huwa khairun lakum likulli mri'in minhum makta min al-ithm wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun lahu azabun azim to har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim ita ce ayata 27 to da wadannan ayoyin su ne wadanda Allah ta'ala ya saukar domin kubutar da nana aisha da wanke ta daga abin da aka zarge ta da shi ko aka jefe ta da shi na kage na kazafi na karya ayoyin kuma suna cikin suratun nur sai sakon salim tarauni wanda ke cewa malam wane ne musailama tulkazzab musailama wani ne daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabci suka yi da'awar annabci cewa su ma annabawa ne bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin kabilar banu hanifa a bani hanifa wanda sun zo sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya a shi da jama'arsa duk da cewa shi ya tsaya cikin dabbobinsu ya ki zuwa ya ƙara karaso inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki da cewa wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da za su yi da'awar annabci bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarkin wannan tun kafin ma ya bar duniya kuma tun da kafin ya bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga take-taken sa to shi ne da ya koma cikin mutanensa ya rika da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa qurayshawa kawai zuwa mudar shi kuma an aiko shi zuwa ga kabilarsa saboda haka shi a bangaren sa annabi ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama a can bangaren sa annabi ne saboda haka kowa Allah ta'ala ya bashi aikin sa annabi yayi nashi shi ma yanzu zai nashi to ya rika abubuwa daban-daban na na barna da irin cewa ya rage wa mutanensu adadin salloli ya yafe musu sallar zahar da la'asar ya yafe musu sallar wacece ya yafe musu kaza kaza da sauransu wannan shi ya ne da matul kaza kuma lokacin na abubakar al'amarinsa ya fara burin bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam sa wasu suka yadda suka bi shi wasu ba su bi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam uh, abubakar cikin waɗanda ya yaka har da shi wannan musailamatul kazzab din rundunar uh, musulmi ta je ta yaƙe shi shi da mutanensa da suka goyi bayan shi wanda a nan da yawa daga cikin sahabbai wasu sun yi shahada wajen yaƙarsa kuma shi ma daga ƙarshe a uh, wahshi wanda ya kashe sayid hamza yaƙin uhud da ya ga an zo wannan yakin bayan ya riga ya musulunta domin ya musulunta tun lokacin annabi yana da rai to ya koma gida al'amarin yana damun shi cewa shi ne ya sanadiyar mutuwar hamza ibn muttalif to sai ga shi an bayyana za a fita yakar musailama da shi da jama'arsa sai ce to shi kuwa yadda ya zama sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin manyan bayan allah na kwarai shine hamza ibn muttalif to zai zama kuma shi ne zai sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa karya a duniya shi ne tun gaza saboda ka ya fita abinda kawai ke fata shi ne ya samu damar kashe shi kuma ya yi nasara ya kashe shi ya kashe mafi ɗaya daga cikin mafi soyuwa a gurin allah kuma ya kashe ɗaya daga cikin makiya mafi zama makiya ga allah ta'ala shi ne musailama alkaza na sai tambayar da ke cewa malam me ake nufi ne da shubha to shubha duk abinda baka san hukuncin sa ba halal ne ko haram shine shubha a gurin ka in aka ce shubha ba wai abu ne wanda yake shubha a gurin kowa ba zai iya zama abu shubha a gurin ka amma a gurin wani ba shubha bane zai iya zama abu shubha a gurin wani amma a gurin ka ba shubha bane shubha duk abinda baka iya tantancewa ba halal ne ko haram ne zai iya zama halal zai iya zama haram to ne shine shubha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas haramun halal a bayyana take haram ma a bayyana yake a tsakan kanunsu akwai abubuwa masu rikitarwa wanda da yawa mutane ba su san su ba kaga bai ce kowa bai san su ba sai ce da yawa ashe akwai waɗanda suka sani amma yawancin mutane ba su san hukuncin ba to wanda duk bai ya shiga cikin waɗanda ba su sani ba to wannan abin sunan shubuha a gurinsa da zarar ya san hukuncin abin halal ne to ya fita daga shubuha ko ya san hukuncin abin haramun ne to ya tashi daga shubuha ya koma zuwa ga hukuncinsa halal ko haram wadda ita ce ake cewa shubuha to duk abinda baka san hukuncin Allah a kansa ba harkar ciniki ce mu'amala ce harkar abinci ne ko menene kake tantama halal ko haram to abin da yafi kamata gare ka ko yawa jaba gare ka shine ka bar abin domin gudun ka fada cikin cikin haramun baka sani ba shi yasa karshen hadisin ko cikin hadisin zo da cewa فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وإرضه ومن وقع fi al haram في ra'i كالرأي hawla al hima يوشك an yaqa فيه kawo aniyar ta fihi ah, yake cewa annabi yake cewa wanda duk ya kauce wa shubha faqad istabra li dinihi wa irdi to ya kubutar da addininsa ya kubutar da mutuncinsa domin ba zai je ya je fada cikin abin da Allah ya haramta ba bai sani ba to duk abin da baka san hukuncinsa ba to kauce masa don ka kauce masa a nan ne za ka samu kubutar da addininka da mutuncinka amma wanda yake aukawa cikin shubha to kamar eh, wannan ya auka cikin haramun kamar mutumin da yake kiwo ne dab da shinge da aka shinge aka ce ba a san eh, ba yadda a kiwo a cikinsu ba to ka zo da dabbobin ka sa suke kiwo a jikin shinge to akwai yiwuwar wata rana ka fada cikin shingen saboda haka ita shubha wani abu ne da baka san hukuncinsa ba ko malami wanda zai gamu da wata matsalar da bai san hukuncin ta ba sunanta shubuha a gurinsa ranar da ya gano hukuncin wannan abu ga yadda yake halal ne ko haramun ne to wannan ya tashi daga shubha kuma ya koma alhalalu bayyinun ko alharamu bayyinun sai sako na gaba da cewa malam ma'anar sunan insaf insaf da ranar yana nufin adalci wato adalci kowane abu kowanne kowa ka ba shi haƙƙinsa shi ne abinda yake nufi galibi suna ne wannan na zamani da laraba suke sawa mata sai mata insaf wato ita adalci ce sai sakon nuratu wadda take cewa shin ya halatta mata kamar biyu zuwa sama su yi sallah tare babu abin da zai hana mace mata suna iya yin jam'i a tsakaninsu illa iyaka dai za ta tsaya ita limamu din a tsakiyarsu ba wai gabansu za ta shige ba kamar yadda ake yi na maza ita za ta zama a tsakiya washin wane ne abu hakim annisaburi daga sadiku hakimin nisaburi abu abdullah sunan shi muhammad ibn abdullah ibn albayya muhammad ibn abdullah ibn bayya abu abdullah al-hakim an-naisaburi ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi da aka yi a cikin karni na karyace karni na hudu zuwa farkon karni na biyar da wani rasu jirar annabi tana biyar. kaga kusan farkon karni na biyar ya rasu ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suka yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hidima suka yi rubuce-rubuce akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da kuma mazajen da suke ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihi littafin da ya shahara da shi shine littafin al-mustadrak sabuwar sunan gari ne sabuwar inda ake ce masa an mai sabuwar sunan gari ne inda aka haifi imam muslim eh, na cikin kasashen jamhuriya dinnan na tsohuwar tarayyar soviet a da to na isa ɗin shi ne garin su ta haka gari daya ya fito da shi da imam muslim mai littafin sayi muslim littafin da ya shahara da shi shine littafin al-mustadrak ala sahihaini yana da wani littafi da ya rubuta domin ya tattara hadisai waɗanda suka inganta kamar yadda hadisan bukhari da muslim suka inganta wato kamar a lokacinsa kamar yadda yake faɗa a gabatarwa littafin yake cewa zindiƙai su ne waɗanda suke ɓoye kafirci a zuciyarsu amma suna bayyana musulunci a bakinsu wanda aka fi sani da munafukai sun kasance suna yaya ta jita-jitar cewa in banda hadisan da suke cikin bukhari da muslim babu wani hadisi ingantacce cewa duk hadisi bai inganta ba sai wanda bukhari da muslim kaɗai suka ruwaito to domin ya kawar da wannan jita-jitar da suke yadawa shine ya tattara littafin sa al ke cewa akwai hadisai da suka inganta wanda kuma bukhari da muslim ba su ruwaito su ba wasu ma suna daidai da sharaɗin bukhari da muslim ɗin ko su biyu ko ɗaya daga cikin su to ya tara wannan samu littafi yana cikin aikin tattara shi ne ya gama tara shi kuma ya dawo yana tacewa yana rere shi kamar yadda al'adar malamai ta gudana cewa in sun ya littafi sukan bi littafin da bita da reraya da tacewa suna ƙara gyarawa su cire wannan abu da suke ganin da a gurinsu ya inganta daga ba su gane bai inganta ba su cire shi to yana cikin wannan aiki ya yi sufuri na farko allah ya karɓi rayuwarsa bai ƙarasa ba saboda haka ya kasance a sifili na biyu na uku na hudu a daman kuma sifilinsa hudu littafin akwai hadisai da yawa waɗanda ya kira wasu ingantattu amma kuma malamai daga baya da suka zo suka duba suna ga cewa ba su kai matsayin a inganta su ba suka cire su daga cikin hadisai ingantattu shi kuma uzurinsa shi ne a lokacin ya fara bita bai gama bitar littafin ba ya yi mujalladi na farko shi ya sa galibi a cikin sufuli na farko ake da karancin waɗannan hadisai marasa inganci bai gama ba Allah ta'ala ya karɓi ransa sai ya kasance a sufuli na biyu zuwa ƙarshe na hudu akwai da yawa waɗanda watakila da ya zo shi karan kansa a cikin bita zai cire su to shine wannan alhakim da ake faɗa a ce hakim ya ruwaito a cikin littafinsa shine abu abdullahi alhakim an annai sabori sai sakon da ke cewa malam ya matsayin tare hanya da wasu ke yayin da za su yi sallah a kasuwa daga aminu ba kano ba to asali shi ne inda za a yi sallah ya zama na guri ne wanda za a yi sallah ba tare da da an cutar da wani ba wanda zai zo wucewa eh, a samu isasshen guri wanda mutum zai sallah ma a cikin nutsuwa ba yana sallah yana tunanin cewa yanzu fa ana nan ana jiran ya gama sallan na saboda za a wuce ba shi ma kuma mai wucewa ba tare da an takura masa ko shiga haƙƙinsa ba wannan shi ne asali shi ya kamata inda ba wata larura ce da za ta gitto ba ta yadda masallata za su yawa har ta kai sun rufe hanya kamata ya yi sallah ba tare da an rufe hanya ba ah, saboda ita hanya haƙƙi ne na kowa da kowa wanda watakila a cikin masu haƙƙin nan akwai wanda ba lalle ya zama na tsallata waje ba a kansa ba ko kuma a lokacin ba ta zama wajibi a kansa ba kamar macen da za ta zo wucewa ko tana jini ko tana haila kagan sallar ta zama wajibi a kanta ba ko wanda ya zo wucewa shi ya riga ya yi sallar dama shi ma sallar ba ta zama ko matafiyi ne wanda ba tilas ya shiga jam'i ba wataƙila ma ya yi sa shi tuntuni ya haɗa sallolinsa biyu kafin ya shigo kasuwa kaga shi ma sallar ko kuma a mara lafiya ne yana ƙoƙarin ya kai kansa asibiti ko wani abu irin wannan ko kuma wani wanda ya watakila ba musulmi ba ne ma da kasuwa ce kowa da kowa zai shigo to da waɗannan suna da haƙƙi akan hanya saboda kaga ashe ba daidai ne a tare hanyar hana su wucewa inda dai ba wani abu ne wanda ba yadda za a yi ya zama da ba yadda za a yi to sai a yi tunanin kuma da za a samu mafita amma ba wa'ita zama a haka ba galibi mu mutane wani lokaci su da gangan ma ake tare hanyar wani lokaci ma sai ka ga ba dalilin tare hanyar akwai isassun guri amma waɗanda suke zuwa sallah sai ga ai inda an kabarta sallah liman ya shiga sallah kawai shi ko ina ma zai iya tsayawa yi sallah ta wannan ba daidai ba ne sai yi kokari a ga cewa an kula da haƙƙin wasu sallar ka ba ita ce za ta halatta maka kashi da haƙƙin wani ba wannan sallar tsakaninka da ubangijinka kuma shi ubangijin na shi ne ya nemi cewa ka kiyaye haƙoƙin mutane sai ce malam wani aski ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi domin mai koyi to annabi baya ba aski yake yi ba annabi ban ce baka annabi yana aski yana aski in ya je umara ko ya je hajji wanda yana aski in ya bayar da kansa za a aske masa kan bayar da bangaren dama sannan ya ba da bangaren hagu wannan yana yi amma a gida annabi sallallahu alaihi wasallama gashin sa da yake ba ba aski yake ba shi yasa malamai suka yi magana akan cewa shi aski yin talliya haka kwalkwabo wannan ba wai shi ibada ba ce sai a lokacin hajji ko umara a nan ne take ibada amma a gida zaman gida ba ibada ba ce sai dai kawai dai in mutum yana da gashi ba zai iya kula da gashinsa ba to gare ya rage ko da sai sai yayi ba wai haramun bane yin askin annabi sallallahu alaihi ya ga wani yaro an yi masa aski an aske wani bangare an bar wani bangare yace eh, ihluqu da'uhu kullahu aw ihluquhu kullahu ko dai ku aske masa gaba daya ko ku bar masa gashinsa gaba daya to dai yace ku aske gaba daya nuna kenan ana iya askewa aske shi gaba daya saboda haka zai iya za a iya aski gashin idan akwai bukatar yin haka amma ba wai sunna bace cewa dole sai ka sai ka gashin ka sunna shine ka kula da gashin ka ka kula da shi kada ka bar shi birgiza ba haka bakin gani wannan baya dacewa alhamdulillah wala Allah ya saka ranka alkhairi masu aro duka duka nan mun kawo karshen shirin namu na wannan rana ta Lahadi sai kuma ku kasance da mu a ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana domin jin maimaitawar waɗannan shirye-shirye da aka saurara a jiya da kuma yau a kafin sanar da kada kuma ta za ku yi aiko da sakon tambayar ku kuma a kan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma a kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kowa cikin adireshinmu na yanar sadarwa ta intanet na imel akan fatiyar rahama a tiyawu.com ko kuma ta shafinmu na facebook a shafin fatiyar rahama a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zankuna fm da kuma shi malami wanda ya samu damar amsa ku a sheik dr muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai bashir idrisun gwaggon da ya tattara mana sautin kan na'ura ana tsidir sassan nake cewa wasu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu ولو أنا كتبنا عليهم أن أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما